50 languages. 81 kaheksakümmend üks, kaheksakümmend üks อดีตการหนึ่ง minevik üks, minevik üks เขียน kirjutama kirjutama เขาได้เขียนจดหมายหนึ่งฉบับ Ta kirjutas kirja. Ta kirjutas kirja. และเธอได้เขียนการ์ดหนึ่งใบ Ja tema kirjutas kaardi. Ja tema kirjutas kaardi. อ่าน Lukema. Lukema. เขาได้อ่านนิตยสารหนึ่งฉบับ ta luges ajakirja. ta luges ajakirja. และเธอได้อ่านหนังสือหนึ่งเล่ม ja ta luges raamatut. ja ta luges raamatut. หยิบ võtma võtma เขาได้หยิบบุหรี่หนึ่งมวน ta võttis sigareti ta võttis sigareti ธอได้หยิบช็อกโกแลตหนึ่งชิ้นตาวิตติสตุกิช็อกโกแลตตาวิตติสตุกิช็อกโกแลตเขาไม่ซื่อสัตย์แต่เธอซื่อสัตย์ตาลิทรูคุยเตมาลิทรูตุเซตุตาลิทรูคุยเตมาลิทรูตุเซตุเขาขี้เกียจแต่เธอขยัน ta oli laisk, kuid tema oli usin. ta oli laisk, kuid tema oli usin. เขาจนแต่เธอรวย ta oli vaene, kuid tema oli rikas. ta oli vaene, kuid tema oli rikas. เขาไม่มีเงินมีแต่หนี้ tal ei olnud raha, vaid võlad. tal ei olnud raha, vaid võlad ขาไม่มีโชค มีแต่โชคร้ายตอนเลยอ่อนนุ่นเนวัยตุนเนตุสต์ตอนเลยอ่อนนุ่นเนวัยตุนเนตุสต์เขาไม่ประสบความสำเร็จ มีแต่ล้มเหลวตอนเลยอ่อนนุเตตูวัยแอปปาร์ตุมิซีตอนเลยอ่อนนุเตตูวัยแอปปาร์ตุมิซีเขาไม่เคยพอใจ มีแต่ไม่พอใจ Ta ei olnud rahul, vaid rahulolematu. Ta ei olnud rahul, vaid rahulolematu. เขาไม่มีความสุข มีแต่ความทุกข์ Ta ei olnud õnnelik, vaid õnnetu. Ta ei olnud õnnelik, vaid õnnetu. เขาไม่เป็นมิตรกับใคร มีแต่ไม่เป็นมิตร ta ei olnud sümpaatne, vaid ebasümpaatne. ta ei olnud sümpaatne, vaid ebasümpaatne